บุ๊กทูยี่สิบแปดวาเดสิตอีออสัมในโรงแรมการร้องเรียนอูโฮเทลูจัลเบฝักบัวใช้งานไม่ได้ท u ชเนราดี ไม่มีน้ำอุ่น Nema tople vode คุณมาซ่อมมันได้ไหมคะ Možete li to dati na popravku? ในห้องไม่มีโทรศัพท์ Nema telefona u sobi. ในห้องไม่มีโทรทัศน์ Nema televizora u sobi ห้องไม่มีระเบียง soba nema balkon ห้องนี้เสียงดังเกินไป soba je prebučna ห้องนี้เล็กเกินไป soba je premalena ห้องนี้มืดเกินไป Soba je pretamna. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน Grijanje ne radi. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน Klima uređaj ne radi. โทรทัศน์ไม่ทำงาน Televizor je pokvaren. ดิฉันไม่ชอบเลยทอมิสเนสวิจามันแพงเกินไปทอมิเอ p รสคูปคุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ อิมาเตลีเนสโตเยฟตินีเยที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ Ima li ovdje u blizini omladinski smještaj? bed and breakfast มีเบดแอนด์เบรดฟาสต์ใกล้ที่นี่มีไหมคะ Ima li ovdje u blizini prenoćište? มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะ Ima li ovdje u blizini restoran?